kjærir og tækir av blod Kjær er godt a dansa Jóta nora gøtt og kværa Fjóten frøye Hansen fyrra Hannar tenka sanna og trjónar Frøye her er godt a dansa Stova kjærir og ikke stoppar Er og stade kjærir og tækir av blod Kjær er godt a dansa Kjær er godt a dansa Vendor, vendor, vento. i topp Mörrur fóra mei i leie Inna lampa hoika teka vanda vi Her er gott a damsa Stofan hon er nøtti stokkar Er og stofi djörur og sætti Er a flott Her er gott esne sér Gjögn og malin her a kjórin Sa a kurper djela Båten hannar pæra Her er Hoppe dansa, sko man koni stokkar er, er og stale gjerrer og tætjer og blodkjer er Hoppe dansa Både nu sjonta len og sko stel og stokkar feire sjølv og skansa Tenka møtt og kjipa flokka her er Hoppe dansa Sko man koni stokkar er og stale gjerrer og tætjer og blodkjer er Hoppe dansa Hoppe dansa Vi skal holde da anna tjeje, så gjerne fylltjast alle her er godt å dansa. Så var noen i råd, stokkar er hva stale, gjør det vel tæt, tjeje av her er godt å dansa. Fremt og kjipa, bare alt, så nå er vennre tjeje, sikker dør, noe bra, og så skal alt ofta med vår vera her i gofta dansa Stovar måne lojt i stokkar er og stave gjerner og tætjer er av flott her i gofta dansa Sigurd og dyrt Sörvi vi vei, Vi er i vei, Gjort i han på Rikkesundar, bjørn som er gata, da hun gjort i here gott a dansa. Går man man er hård i skottar, er rått an, gjerr og tørr, er og blått, kjerr gott a dansa. Men det nu jobba Nu hana Heie du steg og va brana Her gott dansa Stå var hon er nåt va stane gjerder og av gott dansa Steg vi sikk mot steg Og boa det Hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det, hva er er er er